Test 1-2, 1-2, 1-2. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Ovo je zadnja epizoda serijala Kako ćeš postupiti na temu Sehvi Sečde. U ovoj epizodi serijala govorit ćemo o situaciji kada muktedija zakasni na namaz, a imam je učinio neku grešku u onom dijelu namaza u, na kojeg je ovaj muktedija zakasnio. I sad na kraju šta se desi? Desi se to da imam kako preda selam na svoju desnu stranu i na svoju lijevu stranu, ovaj muktedija koji je zakasnio na namaz ustane kako bi nadoknadio propušteni dio svoga namaza. A u toj situaciji imam učini dvije sehvi sečte. E sad šta će ovaj muktedija koji se jel, snašao u ovoj doista nezgodnoj ovoj situaciji uraditi u ovoj, u ovoj situaciji. Pa Hajmo pogledati šta je Muhammed Salih al-Munajid, hafizahullahu ta'ala, rekao o ovoj temi. Ukoliko imam preda selam i muktedija koji je zakasnio na namaz ustane kako bi nadoknadio ono što je prepustio od namaza, a nakon toga imam obavi sehvi seždu nakon selama, muktedija je dužan vratiti se i obaviti sehvi seždu sa imamom ukoliko se nije potpuno uspravio. U suprotnom, to jest ukoliko se potpuno uspravio, neće se vratiti nego će nakon namaza obaviti sehvi seždu koju je izostavio. Dokaza ovo je identičan dokazu kojeg smo spomenuli prije ove mesele. Dokazi za ovu situaciju nalaze se u jednoj našoj prošloj epizodi, pa tako ako niste pogledali tu epizodu, predlažem vam da kliknete na ovaj video i sve te dokaze koji, koje smo spomenuli u toj situaciji važe također i za ovu. To je bilo sve za ovu današnju epizodu. Allah vas subhanahu wa ta'ala nagradio. Podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani okoriste. Ostavite dole neki komentar, lajkujte ovaj video i vidimo se u sljedećoj epizodi serijala kako ćeš postupiti. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.